produced by GreekLatinAudio.com, Austin, Texas, March 2005, Luke chapter 6. Εγένετο δε εν Σαββάτο, διαπορεύεστε απ' τον διασπορήμων και έτυλον απ' του, και ίστιον του στάχιας, τσόχοντες της κερσίν, τίνες δε των Φαρισαίων είπαν, τι ποιήτη ουκ εξεστήν τη Σαββασίν, και αποκριθείς προς αυτούς είπεν ο Ιησούς, ουδέ τούτο ανεγνωτέ οι πείσιν Δαβίδ ότι επίνασεν αυτός και η αυτού, ως εισήλτεν εις τον οίκον του Θεού και τους άρτους της προτέτσιος λαβών, εφαγεν και έδωκεν της μετ αυτού, ως ουκ εξέστην φαγήν ημιμόνους τους ιερείς, και έλεγεν αυτής, Κύριος εστιν του Σαββάτου ο βιος του ανθρώπου. Εγένετο εν ετέρο Σαββάτο, εις ελτίν αυτον εις την συναγωγήν και διδάσκην, και ειν άνθρωπος εκεί, και η κύρα αυτού η δεξιά ειν ξύρα. Παρετηρούντο δε αυτον οι γραμματείς και οι φαρισαίοι, οι εν το Σαββάτο θεραπεύει, ειν αεύρος εν κατηγορήν αυτού. Αυτός δε, ήδη τους διαλογισμούς αυτών δε το το ξηράν έχοντι την κύρα. Εγύρε, και στήθη εις το μεζόν, και Αναστάς εστί. Είπεν ο Ιησούς προς αυτούς. Επερωτώ ημάς, η εξεστήν το Σαββάτο αγατοποίησε, η κακοποίησε, ψυχήν σώσε, η απολέσε, και περιβλέψαμενος πάντας αυτούς είπεν αυτό, έκτινον την κύρα σου. Όδε επίσεν και απεκατεστατή η κύρα αυτού. Αυτοί δε επλήστησαν ανίας και διελάλουν προς αλληλούς τι αν εν το Ιησού δε εν τες ημέρες ταυτές εξελτήν αυτον εις το όρος προσεύξαστε, και ειν διανυκτερεύον εν τη προσευχή του Θεού. Και ότι εγένετο ημέρα προσεφώνησεν τους μαθητάς αυτού, και εκλεξάμενος απ' αυτον δώδεκα, ους και αποστόλους ονόμασεν, Σίμωνα, ον και ονόμασεν Πέτρον και Ανδρεάν, τον αδέλφον αυτού, και Ιακωβόν και Ιωάννην, και Φιλιππόν, και Bartolomeón, και Μαθεών και Τόμαν και Jacobón Alfeo, και Σίμωνα τον καλουμένων ζηλωτήν, και Ιούδαν Ιακούβου, και Ιούδαν Ισκαριώτ, ως έγινε το πρώτο της. Και κατά βάς αυτόν, εστι επί τόπου παιδινού, και όχλος πολλής μαθητών αυτού, και πλητός πολύ του λαού από πασίς της Ιουδαίας και Ιερουσαλήμ, και της παραλίου Τύρου και Σιδόνος ήλταν ακούσε αυτού και γιατίνε από τον νόσον αυτόν, και οι ενοχλούμενοι από πνευμάτων ακατάρτων εθεραπεύοντο, και πάσο όκλος εζήτων απτεστέ αυτού, ότι η δύναμις αυτού εξήρκετο, και για το πάντας. Και αυτός επαρά στους οφθαλμούς αυτού εις τους μαθητάς αυτού, έλεγεν, «Μακάρι οι πτωχή, ότι η μετέρα έστειν η βασιλεία του Θεού, μακάρι οι πεινώντες νυν, ότι κορταστήσεστε, μακάρι οι κλεόντες νυν, ότι γελάσετε, μακάρι είστε όταν μισήσωσιν ημάς οι άνθρωποι, και όταν αφορήσωσιν ημάς, και ονειδήσωσιν, και εκβάλλωσιν το όνομα ημών ως πονηρών, ενικά του βίου του ανθρώπου. Καρείτε εν εκείνη τη ημέρα, και σκερτήσατε, ιδούγαρ ο μισθός ημών πολλής εν το ουρανό, κατά τα αυτάγα ρεπίουν τις προφήτες οι πατέρες αυτών. Πλην Βοήμην της πλουσίης, ότι απέχεται την παράκλησιν ημών. Βοήμην η εμπεπλισμένην, ότι πεινάσετε. Βοή η γελόντες νυν, ότι πεντήσετε και εκλάβσετε. Βοή όταν καλός ημάς υπόσιν πάντες οι άνθρωποι. Κατά τα αυτάγα επιον της σεβδοπροφήτες οι πατέρες αυτών. Αλλά ημίν λέγω της ακούσιν, αγαπάτη τους εκτρούς Καλώς πείτε τις μισούς ημάς, ευλογείτε τους καταρωμένους ημάς, προσεύχεστε περί των επηρεαζόντων ημάς. Το τον τίσε επί την σιαγώνα, παρέχει και την αλήν. και από του έροντος σου το ημάτιον και τον κοιτώνα, μη κολλήσεις. Παντιετούν τίσε, διδού, και από του έροντος τασά, μη απέτη, και κατοστελετή να ποιος είναι οι άνθρωποι, ποιητή αυτοίς ομοίους και η αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν καρις και γαρ η αμαρτωλή τους αγαπώντας απ' τους αγαπώσιν, και γαρ εάν αγατοποιείτε τους αγαποποιούντας ημάς, ποια ημίν καρις και η αμαρτωλή το αυτοποιούσιν, και εάν δανείσετε παρόν ελπίζετε λαβήν, ποια ημίν καρις και αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσιν, ή να απολάβουσιν τα ίσα, πλην αγαπάτε τους ημών και αγτοποιείτε και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε διήψεις του, ότι αυτός Χριστός έστειν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ικτήρμονες, κατός ο πατήρημον ικτήρμον έστειν. Και μη κρίνετε, και ου μη κριθείτε, και μη καταδικάζετε, και ου μη καταδικαστείτε. Απολύετε και απολυτήσεστε, διδότε και δοτήσετε ημίν, μετρον καλόν πεπίσμενον σε σαλιδμένων δόσουσιν δώσουσιν εις τον κόλπον ημών. Ογαρ μέτρο μετρείτε, αντιμετρητήσετε ημίν. δε και παραβολήν αυτής, μη τι τυφλός τυφλών οδηγήν, ουχι αμφότεροι εις βότινον εμπεσούντε ουκ εστιν μαθητής υπέρ των διδάσκαλων, κατήρτισμένος δε πασέστε ως ο διδάσκαλος αυτού τι δε βλέπεις το κάρφος το εν το οφθαλμό του αδέλφου σου, την δε δοκόν την εν το ίδιο οφθαλμό, ου κατανοείς. Πώς σε λέγειν το αδέλφο σου, αδελφέ, άφες εκβάλο το κάρφος το εν το οφθαλμό σου, αυτός την εν το οφθαλμό σου δοκόν, ου βλέπον. Υποκριτά, εκβάλε πρώτον την δοκόν εκ του οφθαλμού σου, και τότε διαβλέψεις το κάρφο εν το οφθαλμό του αδελφού σου εκβάλειν Ugar estin dendron calon piun carpon sapron, ude palin dendron sapron piun carpon calon, ecaston gar dendron etu idiu carpu genoscete, ugar exa silegusin sicca, ude ec vatus tafilintrigosin, u agatos anthropos etu agatutis avrutis cardias proferito agaton, cio poneros etu poneru proferito poneron, εγκάρ περισσεύματος καρδιάς λαλεί στόμα αυτού. Τι δε μη καλείτε Κύριε, Κύριε, και τι αλεγώ. Πάσω ερχόμενος προς με, και ακούον μου τον λόγον και ποιον αυτούς, υποδείξω ημίν την εστιν όμοιος. Ομοιος εστιν ανθρώπο, οικοδομούν τη οικίαν, ως έσκαψεν και ευαθύνην και έθηκεν θεμελίον επί την πέτραν, πλημμύριστη γενόμενης, προσέριξεν ο ποταμός τη οικία εκείνη και ουκ ίσκησεν σαλεύσε αυτήν, δια το καλός οικοδομήστε αυτήν. Οδε ακούσας και μη ποιήσας, ομοιος εστιν ανθρώπο οικοδομήσαντε οικίαν επί την γην κόρες θεμελιού, ή προσέριξεν ο ποταμός και ευθύς συνέπεσεν και γένετο το ρήγμα της οικίας εκείνης μεγά.